Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Kuna i bada Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve kul rabbi zidni ilmi i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj iz znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سعددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا sam naš namaz je pun odmora, odmaramo svoja tijela. I zato kad se dobro, dobro zadrima, pogotovo ovi što vozare puno, klanjaj dva rekiata i odulji na seždi. I onda se bori da pomogne tamo negdje braći, ni to ne možemo razumjeti. Čovjek kaže, ja idem da ubijam talibane, dođe još vezi džuzlama ispred tiga fino i kaj to je. Mi se moramo solidarisati sa NATO-om da bi ušli u NATO i tako dalje, ili ovaj ili onaj. I kao to je sve u redu, a ovo je kao nenormalno. I ovo su neki, ovo je vandalizam, ovo su neki, znači vanzemaljci koji po zemlji, po zemlji hodete. العز فخارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهار كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدار لم يرضى الدنيا دار كلا والبغي جداره Kaže, onaj o kome se priča da je umro, on je jutro spio. On je jutro sve podmirio, donio hranu, očistio šaču i ošao da umre. Ebu Bekra radijallahu ta'ala anu. Pa znači je shvatio Omer radijela onda nije mogao preteći Ebu Bekra. Jel tako? Znači to natjecanje je bilo kod ti odvojeni ljudi oni se nisu valili. Da u Beduini koji nisu odvojeni, pa i u Beduini u ovome vremenu, vi ćete vidjeti kako se ljudi hvale da su veliki muslimani, onda mi kajemo ni ne kažemo da to nije tako. Pa sam da idemo na rengen, da vidimo šta je sa žmigalcima, sa getribom, sa brojevima šasija, motor.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 Sad ćemo pročitati zadnje dijelove ove sure, a ako Bog da onda vidjeti šta kažemo u Fesiri na osnovu ovoga što je kazao Allah subhanahu wa ta'ala. Pa uči nam od قالت الأعراب آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إِن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo. jer srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allah, njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah u istinu strašta i samjeno stanje. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahov u putu i mesima svojim životima svojim, no oni su iskreni. Reci, zar vi da obavještavate Allaha u vjerovanju svome kad Allah zna sve što je na nebesima i njemu Allah sve zna oni ti prebacuju što su primili islam reci ne prebacujte mi što ste islam primili naprotiv Allah je vama milost podario time što vas je pravo vjeru uputio ako iskreno govorite Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite Draga moja braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu pravi razliku između islama i imana. Zato kažu islamski učenjaci kelimetani إذا اجتمع تفرقا إذا تفرقا اجتمع kaže ove dvije riječi kada dođu zajedno razilaze se a kada dođu svaka za sebe slažu se kako ovo razumijete Znači, ove riječi kada dođu zajedno, i jedna i druga se spomene, i islam i iman, onda islam ima svoje tumačenje, znači ima svoju definiciju, a iman ima svoju definiciju. Međutim, kada dođe jedna od ove riječi, spomene se, kada Allah šanu kaže, inne dina inda Allahi islam, jedina vjera priznata kod Allaha je islam, tu se podrazumija iman, jel tako? ili kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama almu'minuna alladina amanu billahi wa rasuli što ćemo malo kasnije govoriti o tom ajetu zaista su pravi vjericani koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika thumma lam yatabna sumnaju oni su pravi muslimani isto tako da znači oni se hoće spominje termin iman to se podrazumijeva i islam a kada dođe ove dvije riječi zajedno onda znači svaka ima svoje tumačenje kao što ćemo čuti u Džibrilovom hadisu kada pita Džibril poslanika alaih salatu wasalam ahbirni anil islam ahbirni anil iman znači obavijesti me o islamu pa onda obavijesti me i o imanu pa pa neki a to je i najistravnije znači islam je ono što je vanština i vidjet ćemo kad se bude govorilo o definiciji islama i ovi što su rekli beduini da su mu'mini Pa im Kur'an kaže kulem tu'minu, lakin kulu eslemna, niste vi mu'mini, to ne znači vi ste sad monaci. Jer musliman, kako postaje musliman? Tako što prizna islam, izgovori šehadet i prizna ono što sa čime je došao poslanik ali salatu wasalam. Ali još njemu dugo, dugo puno ti karika treba da se stegne pa da on postane znači mu'min, ubijeđen ono što mi kazali 300% u to i da nema više nikakve nikakve sumnje قالت الاعراب امننا rekli su arapi ovde kad se kaže arab misli se na beduine znači one koji nisu bili u medresi poslanika ali salatu wasalam i zato šije kad ih pitaš zašto vi kafirite Ebu Bekra i Omara kaže ne ne ni Kur'an kafiri kako Kur'an astagfirullah pa kaže da Kur'an nije rekao al a'rab wa shadd kufran wa nifaq arapi su kaže najveći monatici najveći čakri najveći monatici znači zloupotrebljavaju Kur'an i kada im kaže dobro otkud vam sad to da vi imate imame koji su masumi bezgrešni pa kaže Kur'an tako rekao kuntum hajre e imetin uhriđet li nas vi ste najbolji imami čim ste najbolji, znači imate neku posebnu dređu, neki poseban status, znači vi ste ne, nepogrešljivi zato što ste izašli u revoluciju iransku, u revoluciju onu, jel tako, ubio, ubio vas ehli sunnet, jel tako, pa ste vi kao odabran dobili titulu da ste, jel, na posebnom mjestu. Rekli su, znači, beduini, oni što žive u nekim ekstremnim uslovima, i mi smo, eto ga, mu'mini. E vi vidite da i, i u ovome vremenu ima bedojina, dođeš čovjeku i kažeš mu živ bio, ovaj, šta je sa tebom? Kaže, ja sam muslimančina. Ja sam mu'min. Ja sam najveći musliman, mi to čujemo često. Odmah čovjek u startu, dobro, klanjaš kaj ne mogu stići. Postiš i kaj postiš. Čita dan bi gladan. Daješ zekijat. Što je rekla jedna naša sestra svom svekru on kaže ja neću to vehabizam ništa hoću harefijski mezheb a kaže on odmah potegnu artik harefijski kaže babo koliko ste imao šence ove godine ovaj šta ćemo sa zakijatom koji on se znorio jer ti svjesna kada on njemu izačna koliko treba da 10% pošto on nije jel polivo tu pšencu pa da se smanji na 8% ova veli pa znaš ti šta to znači koliko bi ja trebao dati Pa evo te nemate među hanetijama, kaže babu. Ti si iza među halefijama tamo negdje. Ti tu halif ili mezeb ili hanefi. Nije bil nije evo akalu min zalik. Ili manje od toga. Kul nem tu'minu, volakin kulu eslemna. Niste vi još mu'mini, nego ste vi samo islam primili, Ulema jedhuli il imanu fi kulubikum još potpun iman nije ušao u vaša srca. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا Ako se budete pokoravali Allahu i njegovom poslaniku, neće vam se od vašeg imana ništa umanjiti. Inna Allah je gafuru rahim, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji prašta i koji je milostiv. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ovde pravi razliku između imana i između islama to jeste između islama i između imana znači iman je po učenju ehle sunneta a min minel islam znači on je znači ima preciznije stanje od islama znači kada bi rekao ja sam mu'min to znači veliko to znači da nemaš velikih grijeha a da se za male kaješ I zato mi trebamo kazati mi smo mu'mini inša Allah. Ako mislimo da smo potpunili iman. Ali ako mislimo da smo mu'mini ono muslimani ono kad smo kazali kad se jedno spomene misli se i na drugo onda ne smeta. Jesmo li mu'mini? Jesmo. Ono muslimani A sad ako precizno kaže, ko je ovo sad mu'min, da vidim žajde šta je sad tobom, on kaže, ja sam mu'min, inša Allah. Zato što, znači, zato kada je bila svađa u Šamu, jer Šafi je primjer radi ne prve razliku između mu'mina i muslimana. Kod je to sve jedno, dok Hanefi je pravi, pa je došao šafijski momak, pitao da se oželi od Hanefija, pa pita ga vamo babo sa hanefijske strane, jesi li ti musliman? Kaže, inša Allah. E, kaže, dok ti sumnjaš, ne mreš ti doći u obzir. A i da je ovoga pitao, jesi ti mogu mu'min, ovaj preko isto, inša Allah. Ali ovaj ima, znači, ovaj već na drugoj reči, znači, musliman je sigurno, a za ovo, i kod džumura je, znači, da se kaže, da se pravi razlika između islama i imana, jer je, znači, iman nešto, znači, preciznije od same riječi, od same riječi. Islam i zato što je u Kur'anu, da Allah subhanahu wa ta'ala se obraća sa ja ejuha ljetina amanu ne kaže ja ejuha ljetina eslamu jel tako nego se onda obraća znači o ljudi to može biti i za vjernike i za nevjernike jer to je ta granica možda nakon toga da se kaže o ljudi da ljudi kažu raj raj a i ovi što su rekli la ilaha illallah da kažu ovo je nešto trebalo izbiriti Allah sad da bi nam rekao o vjernici znači moramo biti spremni da prihvatimo i da, i da ostavimo znači smo neki dan kazali da je najbolja definicija islama izrašavanje naredbi a ostavljanja ostavljanje zabrana vi znate poznati hadis kod muslima od obrana Ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu takozvani zvani Žibrilov hadis kada je došao Džibri alaihissalatu wassalam u tom posebnom znači odijelu i na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i nikoga nije znao o ti ljudi sjeo je na edepski način onako kako se treba sjediti je tako sjediš na predavanju a misliš tamo nešto opusti se lijepo sve četiri izbaciš ovaj, ne, sjedio je onako kako dolikuje da sjedi vjernik pred vjernikom ili učenik pred učiteljem ili učitelj pred učenim tako da to je poseban edep koga je postavio islam. I evo sad i ovi i ovi znači čatiri oni uvode, primijetili ste po, počinju tepihe unositi u škole jel tako? Steru da djeca hodaju obući dalje da sjede i imaju te tauile te klupe zato što noge stoje 8 časova u zraku. Umara mozak tako da mozak ne može da prihvata i da bude znate ov, u tom u tom prihvatanju nauke da se znači fokusira kao što kada je čovjek na zemlji. I zato jedenje u zraku, što mi za stolovima švedski stoji i tako dalje, spavanje na nekim odignutim krevetima, tijelo i sjedenja, Znači to nisu odmorna, odmorni ni kreveti, zato je poslanik kada je sam uvijek volio da budemo tekijen. To jedno i drugo je sjedenje. Samo što je ovo bilo znači, naslonjen na boku. Ono ko što mi sjedimo od prilike na drugom sjedenju u Etehijatu, pa je sjeo pa rekao Ela wa kao I pazite se lažnog sjedočenja pa je to vid odmaranja i dokazano što su tada najbolje jetra odmara tako da i sam naš namaz je pun odmora odmaramo svoja tijela i zato kad se dobro dobro zadrima pogotovo ovi što vozare puno klanjaj dva rekreata i odulji na seždinu oduri na seždi da se znači jednostavno jer mozak najbolje radi dok ne seždi i ti ćeš ustat i bit ćeš opet svjež za namjen 5-6 km da voziš 5-600 <laughs> km zavisi koliko si ti usta zilna za dunjavukom ti ćeš onda sve pobjeriti pleska sa jedne pleska sa druge strane Znači, Red Bull 1, 2, 5, 6 kahve, onda radi Dunjavuka se znači neupitno je žatovanje E ti vidiš ovaj, da se tu mi znamo stvarno ovaj. Zato nama i daju malo u Evropsku uniju. Jer mi nećemo krasti gore. Nismo mi Rumuni, nismo Bugari. Znači, mi ćemo gore doći i kad na Bauštenu najdeš, neš tamo ni jednog Bugrama naći. Nijednog Rumuna, jednog Turčina, nijednog Arapa, naćeš Bošnju, Albanca, Sanđakliju, to je ta elita koja gradi, znači, radi ta džinska teška posla od vremena Sulemena, ali svako šlampa na ovamo. Zato oni ovaj, jel tako, i kad naiđu to te komisije što hapse, kad vide, jel tako, šerifa i drugi veli, ljud radi posao, ovo nam niko ovako jesu ne radio. I prođu i ne vidi nas. A onda nakon toga kaže Ja Muhammed, ahbirni anil islam. Obavijesti me o islamu. Pa kada Rasulullah s.a.v. Al islam en tešhada en la ilaha illa Allah wa anna Muhammed Rasulullah wa tuqimu salata wa tuqti zaka wa tasumu Ramadan wa tahudžu l-bejt in istata'ta ilaihi sabira. Znači, navodimo poslanik alaih salatu wa salam ovi pet islamskih šartova. Kala saddakt. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فصل سكاجه زايت زاتشودلي ناتشي بيتاغا إبوتفرجي قال فأخبرني عن الإيمان فزناتشي فيدي مولا ستراري رازكا إزنجو إسلام إيمانا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك znači vidimo da u islamu imaju deređe kao što mimo islama imaju terekat dereke ovo su teređe a ovo su tereke pa zato Allah Želšanu kada govori o munaficima kaže innal munafiqine ti derkil esfali minen nas munafici će biti na najnižim derekatima džahennema. Zašto? Zato što su tijeli da prevere Allaha subhanahu wa ta'ala. Da prevere vjernike. Klanjaju oni, u nas vidiš kao klanjaju. Da nas neće ljudi koji tvrde su mu'mini spod čekća, klanjaš kada ne mogu stići. Ovi klanjaju, uvijek kamo ila salati, kamo kusala. Kada ustanu da klanjaju, vidiš ljenost kod njih. Jura unem nas. Dođu na podne, nema i na sabahu klahu, i na jaciji, Nego da i ljudi vide kad treba nešto to i u prve safove. Ola je kuruna Allaha illa qalila, a ne spominju Allaha subhanahu wa ta'ala osim znači samo malo. A nakon toga iman, to su stvari koje su vezane za gajib. Vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, u sudni dan, u kadar bio on dobar ili loš, A nakon toga još da deređa pojiš toga ihsan. Da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala. To sebi čovjek stvori tako u svijet. Kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. An ta'abud Allahe ka enneke tara. Kao da ga vidiš. Znači, na dunjaluku primijetio si kad te neko prati ili kada, jel tako, popale se ove, ove aparatura, nešto izleti iz umanju kažu snima se, pazi šta govoriš jel tako snima se pa kada je video zapis opereš zube fino ne kopaš nos pred kamerom jel tako ovaj, zato neko će te vidjet jel gledat će te neko pa kada se lijepo obučiš pa da to sve bude u nekom skladu A zavisi kada vjednik, mu'min, musliman, mu'min, muhsin, znači se pripremi i dobije jednu svijest da kogod makne, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda i on dobije takvo ubježenje da obožava Allaha Đelšanuhu kao da ga vidi. I onda kod njega nema rija, a jel tako kao kod monafika, kod njega nema ljenosti kao kod monafika, kod njega nema ono, znaš, haj kad, kad lako treba neki pojena spominjaću Allaha, Jer on, ovaj, ako ljudi ne vide, vidi gospodar. I zato kada su učenjaci objašnjavali kako bi se čovjek sačuvao rija. Jer nekada čovjek čuvajući se rija upadne u rija. U rija. Znači, jednostavno kada ne mogu ja sad pred ljudima, jer će to biti rija. Međutim, ako ti to isto radiš, kad se ljudi ne vide, klanjaš vitri, jel tako, sam jedan rekijat, i ono na brzinu i tako radiš pred ljudima ali tako nije to nikvarija ali je problem ako ti krokodilske suze pred braćom plaćeš ma, ima ljudić znači umjetnike za zaplakat oko sufijskih šehova znači on kad vidiš ljudi nema ni ovo ono znaš da glupa še na kvadrat on zaplače Znači, oni kažu, la haula ula kuvote, ovo je neka posebna dereža, jel tako? Znači, zna kad se treba uštinti, on zaplaće sad. Jer valja, znači, valja te tolike, znači, ovaj, izmišljotine nekako držati pod kontrolom, da ljudi ne kažu, šeh, mogu li ja nešto pitati? Vidio kod nas, izet odmah kaže, po pa ne mrvo, svi više idi, pa ovo, znači, pa ona mora, znači, ljudi odmah reaguju. A vidjeli ste ko Sufija nema reagovanja, čovjek živi 50-60 godina i samo kaže sve hikmet. Sve hikmet. Sve hikmet, šta god še uradi ili kaže, sve hikmet. Nije to lako, vraću. Znaš, jer šehovi kažnjavaju. Kod nas sve ono, ono, jel, o, hajde nek, ne, ne, neki ovaj, lije, da, da ne bude trop, sve se ono, bil mogu vrati, malo otiš na zanit, bila ovo malo pomest, bila mogu nešto uraditi, onda on kaže pa nisam ja se slabo tu snalazim i tako dalje kod nije znači samo naredba i tako se odgaja tako se odgaja kao murid koji treba da bude znači slijep sljedbenik da jednostavno ne smije upitati zašto je to tako i zašto nije ovako dok mi ehli sunne od džama imamo pravo da naređujemo dobro i odraćamo zla i u naj, znači, ovaj, preciznim ibadetima gdje je naređeno šutnja, pa u namazu, primjer radi, zapne imam, odmah neko reaguje, neću reći daj, nije, nema smisla, zmiš provadivamo sa šeha, zapu, nije mu nešto teđvi dobar, nije kerajet, znači, nego tad se mora, zato što je, gleda se, znači, maslaha dina, a ljudi su slabi, svi mogu pogriješiti, I zato poslanik kada je sam odgaja ljude, u po namaza se sjetio da je džunup. E to su muridi. Koji su odgojeni, poslanik kada je sad sam ide da se okupa, oni stoje. Kod nas bi bilo danas, sami se se to čuje, u džunup pio se hođa, i on sad hoće da izađe, ne mere, boji se, treba pred Allah sad, treba da ode se okupati. Treba to sad objasniti, muta veli, prevodu mutno veli i ostalima. Jer da pusti vjetar, to cirkus bio živi u džami. Jel? Dok, kod odgojeni ljudi, to svakaj da se to može desiti. I niko se nije okrenuo, rekao, da, imalo ovo smisla, da, bilo ko, jel? Zato se trebamo odgajati da znamo kad, kad slušamo, kad imamo pravo i nešto kazat kad nemamo, kad se gasimo, kad se, a kad se palimo. U hadisu kod u dva sahiha i u musledu kod imama Ahmeda od, od Amra ibn Sa'da da je poslanik ali salatu on govori, kaže, a pa Rasulullah s.a.v. ređulen, volem ju'pi ređulen minuhum šeja. Dao je Allah, Allahu poslanik s.a.v. nekim ljudima nešto, a nekim ljudima nije dao ništa. Pa kale Sa'ad, ja Rasulallah, أعطيت فلانا وفلانا ولم تؤتي فلانا شيئا jednima si dao a drugima jel tako nisi dao فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى عادها سعدا ثلاثا da, pa sad ponavlja tri puta ovo isto dao si jednim muslimanima a drugim muslimanima nisi dao pa opet kaže poslanik alaih salatu sallam evo muslimun tumme kale nebiju sallallahu sallam inni u'ti riđalen وأدع عن من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيء kaže ja dajem ljudima a drugim ljudima uskraćujem onima kojima uskraćujem oni su mu draži nego onima što sam dao bojeći se da ne budu bačeni u džahennem a da ih predvode njihova lica. Znači, da ne budu bačeni na glavačke u džahennem. Šta razumijemo iz ovoga hadisa? Da poslanik, ali salatu selam kada je dijelio u datim momentima, davo je prednost onima te koji su islam primili. Pa zato Sa'ad pita šta je to sad? Dvije skupine vjernika, jednima daje, a jednima ništa ne daje. Jer onaj ko je odgojen Danas kad sad neko je odijelio ovdje među nama i odjednom prođe ovdje kolač, ha, mene zaobiće. Kakav ja smo tumačeni, od sam Allah zna, jel tako? Međutim, pogledajte, poslanik Ali Salatu Vosalam, ljudi su tek prišli u islamu, pa njima treba dati prednost. Zato ćemo vidjeti na drugom mjestu kada Ansarije budu ova, isto tako rekli, I oni su se u datom momentu našli ono u situaciji kontin da nas nije zaboravio Allahu poslanik ali salatu wa salam da ovo znači tada poslanik sam prednost muhađirima i zato znači čovjeku se pomaže ono kao da mu se pruža ruka da on jeli jača u svojoj vjeri kako bi došao na deređu mu'mina a deređa mu'mina šta je šta je definicija mu'mina da želi svome bratu ono što želi i samom sebi A da ređa mohsina je da daje prednost svome bratu nad samim sobom. I zbog toga <coughs> vidi samo šta je. Aha, samo sekundu, može se... Prava tebi. Jesi, Maša Allah. I kravu, maša Allah. Na ovoj medresi. Zeli nam se krava ima 15 dana. I to je kiramet, alhamdulillah. Maša Allah. E, Biće mlijeka ako boda na Bajram. Da, tomu će se malo, da. Inšal, hoćemo ako grušavne. Grušavne. Šta? Maša Znači, idemo dalje. Ovde poslanik, ali salatu wasalam, daje onima koji su tek Znači, ovaj, pisac, kaže, vidimo ovdje da poslanik, ali salatu wasalam, pravi razliku između muslimana i mu'mina. Daje, znači, prednost muslimanu nad mu'minom zato što njega odgaja s tim i priprema ga da ga digne na veće stepene kako bi još više zavolio iman. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ fi قُلُوبِكُمْ Znači još pravi iman kod običnog muslimana nije ušao u njihova srca. Kaže Ibn Kesir, rahimahullah, kaže قَوْمٌ أَدَعُوا لِأَنْفُسِمْ مَقَامَ iman. Znači oni koji su rekli da su mu'mini, to je narod koji je sebi prepisao mjesto imansku, Znači, da su u onome potpunom imanu na toj dereži na kojoj su bili oni koji su tada bili simbol imana. I ovdje, kao što kaže pisac, kada je Allah kazao da oni nisu mu'mini, nego su samo islam primili, kaže to ne znači da su oni monatici. Znači, kad kažemo čovjeku, ti nisi mu'min, vidimo da ovaj nije sebi ozidao dimnjaka i da je ozidao dimnjak opet to ne smije mu'min vidimo puši čovjek primjer radi zašto se kaže puši pa puši jel da ovaj nema dimnjaka ali da ima dimnjak opet se ne smije pušati jel tako zato ima običaj kada čovjek koji puši ozidaj sebi dimnjak za početak znači da ne ide vamo ljudima da budeš, ako ti sam sebe ubijaš, ni ni to dobro. Jer Kur'an kaže, ola tulku bi ejdikum ila tehnuk. Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. I ne bacajte se svojim rukama u propast. Ubijaš se 50 godina na rase. I onda ubijaš još drugi ako nemaš tog dimnjaka. A teže je onome ko ne puši nego onome koji se već, znači, za, za ribu pa vidite kad ide auto koje pri kraju hoće da mu motor zariba a ide dobro auto iz, iza, iza takvog auta ne mereš dihati onaj sad zift i ono sve, da jedva čeka samo da ima, ha, iz prekidana linija da kažeš, trpi ti polako, ja ovo ne mogu podnijeti. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا A ako budete se pokorili Allahu i njegovom poslaniku, to vam neće ništa umanjiti od vaših dijela. Kaže Ibn Zaid, in tusaddiku bi imanikum bi amalikum yuqbal zalika minkum ako budete iskreni vašim vašim imanu i vašim djelima yuqbal zalika minkum to će biti prihvaćeno od vas Znači, put do imana je trasiran. Ne može ti to niko spriječiti. I ne može neko reći, znaš, ja imam veliki staž, a ti ne možeš nikako doći na moj derežu. Mi znamo da u islamu ima i staž i da ima takozvani tatbil. Da ljudi jedni drugi na drugima imaju fadl, pa poslanici imaju fadl, tako nad ostalim ljudima poslanik ali salatu wasalam ima fadlu nad ostalim poslanicima šehidi imaju fadlove pa je najveći šehid onaj koji ode nepre drugodaru pa onda oni šehidi koji su poginuli znači sa poslanikom ali salatu wasalam u bitke na bedru na uhudu pa onda znači ostali šehidi koji ginu na bojnim poljima i tako i među ljudima imaju znači fadlovi Nije žaba poslani kada je sratu sam rekao Hajru kumen ta'allame il Kur'ana wa allame Najbolji među vama su hafizi Oni koji nauče Kur'ana zatim Druge podučavaju Znači imaju ti Imaju tako zvani tefaboli Zajine nas Znači među ljudima Ali to ne znači da čovjek Ako je sad primio islam Kao što je onaj ashab rekao poslaniku Ali sratu sam Ili da primim islam ili da se borim Kaže prvo primi islam pa se bori. Pa je primio islam i poginuo u toj bitki bez jedne sežde. Jel tako? Znači, on je odma ošao, a mi znamo da se u džennet ulazi, znači, šehid ne može biti neki griješnik. Šehid bude očišćen od grijeha samim tim kada mu kap, kane prva kap krvi, on s tim bude, znači, očišćen. On je, znači, mu'min, što bi mi kazali iz počekića, Čuli smo jutro kako će doći šehide na sudnji dan. Nemaju straha. Posebna odjela, tažovi na glavi. Jel tako? Doći da samo vide da se zauzimaju da budu posmatrači. I pogledajte šta može Allah subhanahu wa ta'ala u istom mjestu dok milioni, milijarde ljudi će stojati i govoriti teško meni, teško meni, tu odmah poredni blizu na istom Mejdanu, na istom mjestu, ljudi koji ništa znači od tih strahova ne osjećaju. To može samo Allah subhanahu wa ta'ala. Jer vi na dunjaluku misliš kad je suđenje na nas sudjene strahuje da će ti nekako skošnje zavrat. Znaš. I on ga maramcom udaviti ili šta ja znam što je stavio sve znam kao pravde stegao se i vidio se čemu ne ide po planu, on se raskopčava. Ovaj, zato mi moramo znači težiti da budemo mu'mini i svi možemo uz Allahu pomoć biti mu'mini. Nema viška u imanu. U smislu ne može biti znači gužbe da kažemo e ovaj čovjek znaš njega ne možemo pod mu'mine on ipak ne ostane. Znači svako mora težiti tome kao sa druge strane, jer nama je naređeno da ostavimo grije. Nije rekao poslanik ali sratu uslam, oma ne hejtukum anhu, fentahu me stopatum. Ono što vam zabranio, ostavite koliko možete. Nije tako kazao. Nego je kazao, oma ne hejtukum anhu, fentahu, ištenibu. Ono što sam zabranio, ostavite. Prekinite to. Udajte se od od toga. Oma amertukum bihi, fe'tu minhu me A ono što sam naredio, uradite koliko možete. Ovo treba ispravno shvatiti. Sad sam naredio nam Allah namaz, ja mogu jedan tri namaza, ne mogu više. Ne, ne, ne. Nego, ti sada kažeš našem bratu Ibri, ti moraš nama na prvom rekatu stojeći bez štaka u zraku proučiti sural Bakara kao imam. Je li tako? E, on tu ima opravdanje šarijetsko. Je li tako? Zato što on ne može stojati kažeš slijepom čovjeku ili koji slabije vidi, kažeš našem bratu izletu, imaš još sat i pol da sura huđu raz bude jeli, u srcu. A njemu trebaju naočale. Pa ćemo oko da na kraju skutkati malo parica da kupimo našem bratu da ima one dobre duge naočale samo da gleda u što je, jel da, u bukve, da gleda u prirodu. Ali izdat je, kogod ima ima izdat, on je ponosan. Ne može se on spustiti na nizak nivo, je tako? Allah da olakša i da pomogne. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon svega toga inna Allah je rafuru rahim Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji prašta i koji je milostiv. A nakon toga definicija ili ono što nam daje rengen, da vidimo jesmo li mi mu'mini. Znači čovjek može sam sebe, ne mora sada da ga neko ono stavlja na rengen i kaže, e sad ja tebe. Nego ti sam sebe staviš na rengen. I vidiš koliko ti fali da budeš mu'mini. Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama al-mu'minun. I ovo je tekid, potvrda. Sigurno su mu'mini. E da vidimo ko su. Innama al-mu'minun alladina amanu billahi wa rasulim. Thumma lam yartabu. Ovo je pred uvjet. Znači, zaista su pravi vjernici, mu'mini oni, koji vjeruju Allaha i njegova poslanika i ne sumljaju. E sad, ljudi puno kaže, mi vjerujemo Allaha i njegovog poslanika, ali mi vidimo da nešto neštima. Pa je Allah tu postavio, znači, nešto što se može opipati. Sumne lem je tam, ne sumljaju. Pa šta onda rade kad ne sumljaju? Govore, mi imamo jekine, o to je suprotno sumlje, tako da Ne, ne, ne. ne. Nego oni se šta? Bore na Allahovom putu. Svojim imecima i svojim životima. Wa jahadu bi amwali anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum as-sadiqun. Oni se bore na Allahovom putu. Svojim imecima i svojim životima. Oni su iskreni. Znači, kada gledamo ozada, oni koji se bore na koje iskren oni koji se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima šta oni prvo? Oni ne sumnjaju jer što bi to radili? što bi navlačili na sebe stav dunjaluk, izazov atomske bombe tolike mornarice, tolike flote ovo, ono nosače aviona, avione helikoptere, ljude i džive i tako da što bi izazivali to oni moraju znači pokazati iman s druge strane oni pokazuju da ne sumljaju i zato zašto mi nismo još na većim stepenima imana zato što vjerovatno još uvijek se nije uporimo, ubjeđivamo se ubjeđivamo se da budemo da postane oni pravi mu'mini i na svakom frontu da pokažemo taj iman I zato je ovdje upotrebljen izraz vođahedu gdje mu valimo pustim ti se bil. Bore se. Džihad je opći pojam. Znači džihad je ulaganje truda. I zato Allah Đelešanu kaže o džahid hum bihi džihaden kebira. I bore se protiv ni sa njim. I to nazvao veliki, velikim džihadom. Znači, bori se protiv ni nevijenika Kur'anom. Oni nešto slažu, a ti citiraj Kur'an. Oni medijski pumpaju nešto, a ti zauči Kur'an i to obara sve spletke i njihove zavjere. Jer je Kur'an se ne može oboriti, a ljudski govor se može lako oboriti. I zato je džihad unošenje truda, znači ovaj, tu može da učestuje svako. Znači, čovjek ako je invalid, a može rade mu ruke, može da kuli krompir mu džahidima. Ko je ali, kao što je bio šeh Jasin u okolicima, on može da odgaja ljude. Ne mora nama Ibra sad tvaho, on pokazuje kako se nosio sam deše tvorka kažeš ono jednostavno, plako svaki dan što nije gore, nećemo mu braniti. A on može da sjedi, da odgaja, da priča svoj život. Kao što prije djedovi naši sjedli sa omladinom i pričao svoj život i djeca primala. Ja se sjećam na ovim mojim brzima, ćemo danas otići. Ja sam joj okno. Rekao sam joj. Ovdje je to, znači, jedan veći, veći grijeha. Min el kebajr od kod nas u krajinu, u sadinskoj krajinu. Da joj okneš. To je, znači, toliko su mrzili joj kod la muslimani kad čuju, znači, veli, jes, jesi se povlašio. Ja i moj brat ovaj što je preselio, mi se kod djeca igrali i ja sam joj okno, a did je odmah potegao svoj štab, kaže vlasti jedni, ko je joj, ja treba si na brata, on je draga anjo, brata, ja sam se izvukao. Joj, znači, se nije smilo spojiti, a kamo li ajba, ej, be i tako dalje, kamo li neke psovke ne do Allah i ko ti didova samo da sjediš da dobiješ dozvolu da uđeš u njihov vilajet gdje oni sjede sa starim ljudima to je znači bio veliki uspjeh e tako i generacije koje ostare u islamu zato je Ebu Bekri, Omer i drugi ashabi kada su vodili hilafet uvijek gledali da pored ima starija ashaba radi ibreta, radi, radi beričeta, radi njihovog velikog iskustva, radi njihovog velikog iskustva. I zbog toga, znači, mi svi moramo da se borimo, a znači, ovaj, džihad je širok pojam. Ima i onaj qital. I zato kaže poslanik, kada je salatu wa salam, la te temennu liqa al adu. Nemojte priželjkivati, znači nemojte ono svom snagom željeti taj direktni sukob sa neprijateljima, iako to nije zabranjeno. Ali se tu kaže, nemoj da samo kaj, jo, jedva čekam, jedva čekam, ne znaš ti kako će čovjek u tom moment postupiti. Vola te temenne u lekaj adu. Pa ida lakitu muhum fesbutu. Ali kad se to već desi, ali ovdje se spomne lika. Znači, lice u lice. Ono što se danas, u, znači, vojnom žargonu kaže prsa u prša. Drugo je kad ti imaš svoj zamunč, on svoj zamunč. On više juriš, a ti više štekbije. Znaš, ali ne možete lako digati s te zamunce. Međutim, liko, znači, gledam te, gledaš me. Ja sam navodio ovde, braći, bio jedan i uso vamo dole iz Novog. Borio se na Sibiru u Hitlerovoj vojsci. I kaže, kad se izmiješale švabe i, i, i Rusi, Kaže njega je, mene kaj je zapujen ogroman ruš. Prsa u prsa. Kaže, bacio me ruš odmah na zemlju i počeo tražba i neće da me prikolje. A ja kaže, teslim dušu na snijegu, ležim i vićem, la ilaha illallah. Kaj, kad čovjek reče la ilaha illallah, kaj ja sam iz Čečenije, vješ za moja leđa. Znači, spasio ga šehadet na Allahom, na Allahom putu. E, to ne smije čovjek da priželjkuje, takav vid. Takav vid jer ne znaš ti u tom momentu kako će se ponijeti. Jer kad ti vidiš diva ispred sebe, ovaj, to mogu samo znači pojedinci nas, Allah svi učini da budemo takvi pojedinci. Ali da voliš za znači rješenje džihadsko, da živi uvijek u džihadu. Pa ste vidjeli u ovom našem bosanskom ratu, nije svaki dan bila akcija, o zavidešima se pričao, kada oni, neće on napast, kada dok se god Kur'an otvori, to kada mora potrajati godinama, Jel? I kad se onda desilo, kaže, otvorio se Koran, došlo je do otvaranja Korana, onda sam krenuo. Znači, nije, nego je život, znači jednostavno priprema za borbu, odgajanje ljudi, obučavanje vojnim jel, pitanjima, vjerskim pitanjima, ljudi idu da poginu na Allahovom putu, a ne da bude onaj se borio da se dokaže, onaj se borio da postoji neke činove i tako dalje i tako dalje. Ulajke humu sadikun. Znači, potvrdili su, kako kaže Ibn Zaid, sadaku imanehum bi amalihim. Potvrdili su svoj iman sa svojim dijelima. Znači, ono što ti govoriš, moraš potvrditi dijelima da bi se moglo vjerovati. I zato u suri Saf Allah što kaže Ja iha ladina amenu lime takuluna mala tef'alun. Kebore makten inda Allahi an takulu ma la tef'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Kako je Allahu mrsko da nešto govorite što dijela ne potvrde? E te'murun nase bil dir, wa tansavna enfusakum, wa entum tetlun il kitab, e fala taqilun. Sada drugi tražite da budu dobri, čestiti, plemeniti, a sebe zaboravljate, o vi koji knjigu čitate. E fala tako, ili hoćete pamet doći. Ne možeš ti, znači, drugom biti papagaj, a djeva nema. Onda će ljudi početi da sustaju, da sumljaju u tebe. I ne možeš ti naprijed. Zato nama nije problem u našem menheđu. Iako mi ne smijemo, znači, dati vlast onome ko, koje traži. Ali primjer radi, pojavi se učen čovjek i kaže ljudi, mogu vam ja šta koristiti? Mi nećemo reći, na šta, hajde ti na začini. Evo ti živ bio plan i program i samo ti naprijed. U nas se tumači IKM, jel tako, istorena komanda. Jeste li vidjeli, vidjeli, vidjeli, to vidjeli u ovu kako ste vi nešto čitali, osim kod poslanika, ali se osalam, uvijek je istorena komanda sad u ovim zadnjim vremenima, ona iza leđa negdje. Znači, mnogi oficiri i ne znaju gdje linija. A to se zove istorena komanda. Znači oni su naprijed. Zašto je došlo imam? A zašto je došlo muktedi? Zato što je imam naprijed. Imam, on ide naprijed. On znači čak ima i prostor taj fizički ako su uslovi znači ovaj dozvoljavajući da on bude najmanje još za jednog klanjača njegovu dužinu da bude naprijed. Da se to vidi, da svi mogu da vide tog imama, kako ih predvodi u namaze, tako i u drugim stvarima. Znači imami moraju pokazati svoju odlučnost u tome. I zato je iman kod ehle sunnata, je tako? Da se to potvrdi srcem, jezikom i vođavarihom i da to dijela, znači vanština, da udovi naši radi, naša, naši dijelovi tijela, kako bi ovaj od tog imana imali koristi. Kul etu allimun Allahe bidinikum. Zato vi hoćete da Allaha Đelešanuhu obavijestite ili da učite Allaha Đelešanuhu u vašem imanskom stanju. Zar Allah subhanahu wa ta'ala ne zna ali ono kome se Kome se Allah Želešanu ovde obraća? Beduinima, je tako? Zato što Ebu Bekr se nije hvalisao za svojim imanom. Omer se nije hvalisao, neko smo noš kazali, dobili ljudi vize, ništa se nije promijenilo. Naprotiv, Omer radijallahu ta'ala anhu vidio, pročila se vijet da je umro Ebu Bekr. Odmah zapucao pod onaj šator da on za taj dan bar u tom danu da on uradi ono što nije uradio Ebu Bekr. Pa je došao kod te starice i pitao je, ja sam ti, mogu li ti ja od danas šta pomoć, da ja budem pomagaš tvoj i sluga, treba li ti hrana za danas, kaže onaj o kome se priča da je umro, on je jutro spio, on je jutro sve podmirio, donio hranu, očitio šator i ošao da umre, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anu. Pa znači je shvatio Omer radijela onda nije mogao preteći Ebu Bekra. Jel tako? Znači to natjecanje je bilo kod ti odgojeni ljudi i oni se nisu valili. Dok beduini koji nisu odgojeni, pa i beduini u ovome vremenu, vi ćete vidjeti kako se ljudi hvale da su veliki muslimani, onda mi kajemo nije, ne kažemo da to nije tako. Hajde sam da idemo na rengen, da vidimo šta je sa žmigacima, sa getribom, sa brojevima, šasija, motor, je li to sve u redu, vidi u strateškom, osim sada, pošto je mita korupcija može proći, znači, bitno je da ima samo bilo kakve dvije table. Kaže nam, brat, ja sam registrao jednom bratu auto, našao mu neke dvije table i registrao mu, registrao mu auto. Bitno je da ima ovaj, tablice da se mogu ljudi prepoznati, evo vidiš čovjeke, uredan. Znači, beduini su ti koji su htjeli ovaj da da ovaj kažu ono što su rekli da kažu mi smo mu'mini kao da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna njihovo stanje a Allah Đelešanu kako i ne bi znao stanje kad je on kako kaže Wallahu ja'lemu ma fi stemavati wa ma fi ard Wallahu bi kulli še'in alim Allah zna šta je na nebesima na zemlji pa da ne zna šta, šta jedan beduin misli u svojim mislima Allah je o svemu obaviješten i ovo je znači naše vjerovanje da je Allah el alim el samija da je Allah subhanahu wa ta'ala el raqib, el khabir Allah Đelešanu ništa mu ne promiče i zbog toga kada čovjek ovo sebi prestavi i kada se u ovom pogledu odvoji, onda zašto u islamskoj državi znači, kad kaže sad ljudima šarijat kaže, oh, otkidanje ruku šarijat oh, <clears throat> kaže ubistvo, smrtna kazna oh. ali kad ti premetneš to pravedno vrijeme hilafeta i tako dalje, vidit da su tu bili iznimni slučajevi da se nekome ruka otkinula ili da se je neko kaznio zbog zinaluka ili da se je neko znači bio ubijen zbog toga što je on nekoga ubio zato što su ljudi odgojeni zato što se ljudi odgajaju ne puštao mi, ne unesemo mi zakon ko što ovi tabuti unesu i oni ga ne razumiju pa neka kažu ovdje piše pravo a neka piše pravo jel tako pa se onda posvađaju kažu e nisi ta tu ovaj e, nisi, nisi taj zakon razumio on je ovako on je onako pa onda mora dunjarda da bude advokata koji traže rupu u zakon kaj sam da plać izvuča tebe ima jedna rupa u zakon e u šarijatu prvo nema rupa u zakon broj dva ljudi su odgojeni Znači ljudi se odgajaju da sami razumiju taj zakon. Onda samo ima jedna elita koja to sprovodi. Pa ti sada kad, kad bi pravio peticiju među ovim običnim ljudima, svi znaju da je alkohol zabranjen. Znači maltenem u milijardi muslimana nema čovjeka koji bi rekao prvi put to čuje. Kad došao Slanski most mog jednog ababa, ošao ono švedsko kasnije, ovaj, on imao trgovinu i sad nema alkohola, Pahnuše dva čovjek, onda to odmah posle rata bila veli, može biti ti je. Ona sada što je radila, ona stidna, ona to kaže, ne drži malko. Onda pa kaže, ovaj, ne mori biti ledan, daje odmah, kaj ispaše, tamo vam, kaj, ne drži malko. Kaže, pa dobro, bi Banjalučka, Karlovačka, bilo kakve, kaže, gospodine, ne držimo alkohol. Kaže, la haula vola kuvat illa billa. Stvarno se zvijete alkohol. Kaže, ala salame. Oni se koriste terminologijom islama, jel tako? I bre, s njoj zanje u novogu se ljudi načuo, te razumiješ, tolika samo posluga, da niđe rakije nema. Znaš, e, to je naše stanje, ali oni znaju da je haram, jel tako? Jel tako? Svi ove velike Raz ulazi i kaže, a hođa sa žirancima hoće da digne kredit. I ja kao hođa, nemoj, boj se Allah, I kao ja pričam, već se žiranci počeli, kaže, predomišljavati, znaš, poslomljati. Kaže, ono, šta to radi van? Da li kaj požuriš mi, kaže, sumnju bacuje žilence i kaže on potpisuje kaj Bismillah Rahman Rahim, Allah moj oprosti mi. Znaš, ovaj, zašto se ovo, a zna on znači da to, i oni njegovi žiranci, Sad da se kad se šali, kaže šta imaš od pokretne imovine, kaj ima jedan deseta židonaca. <laughs> I to mu postala pokretna imovina. Jel tako? Ima sveše židonaca koji su upali u glib sa njim zajedno. Jel tako? I zato, znači, mi moramo biti od ljudi koji ćemo biti svjesni i koji smo svjesni da Allah sve zna i da se, zato se u šarijetu ljudi, zato, draga moja braćo, kad bi dodik onaj vlah tamo i ova sva vlahadija oko nas tako mi Allaha kad bi znali šta je Islam kad bi znali šta je Islam i šta je šarijat prihvatili bi džiziju trvi jer džizija braćo nije 17% znači blagoda džizije bi oni prihvatili odmah kad bi samo to se znači objasnilo kako treba Zato što oni takva prava imaju u islamskoj državi. Puno veća prava nego mi vjernici ovim, znači, ateističkim i talutskim državama. Jer nas uhapse i onda pokušaju naći neke aferime da dokažu, znači, ti si ovaj, kriv dok se ne, ne dokaže da nisi kriv. A i kod nije kriv što se živi. A kod nije isto tako kaže čovjek je nevin dok se ne dokaže. Jel tako? I tamo ratno sa puste, kaže, ajte ti kuć. I treba godina i pol dana da se napiše jedan papir da je on ovaj uradio to i to i da dođe onda on pobio 56 ljudi i dobije znači 7-8 godina i to mu već bude ulazimo i to i u radni staž i zato dobije oštete i ovo i ono i zato imamo ovo što imamo taj nered taj nered na zemlji kaže prigovaraju je munnuna alejke en eslemu. Znači, men je suprotno šukru. Znači, budeš zahvalan na nečemu i ono, znaš, kisel si. Znači, ukiselio se ko kopuš, pa se čuje to. Znači, jednostavno, ne zahvaljivaš. Zato mi u dovi kažemo, Allahumma imi ala zikrike wa šukrike wa husne ibadetike gospodaru pomogi nas da te puno spominjemo i da te puno da ti puno zahvalni budemo i da ti što ispravnije i vade te učinimo Petlini, pošto nisu odgojeni, oni malo prigovaraju. Prigovaraju Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste poslaniku, ali salatu wa salam, kažu, o Muhammede, znaš, mi smo, evo, primili islam, Nijako treba ne, mi ćemo tebe i pomoći. I tako da je, to je sve vid, znači, prigovaranje. Nije onaj istinski, imanski odraz kako to dešava se kod mu'mina. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku alaih salatu wa salam قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ Da im kaže, nemojte, nemojte vi da prigovarate meni na svoj islam. To vi na to nemate pravo. To nije od potpuna imana. Belillahu yamunnu alaikum en hedakum il iman kuntum sadiqin. Nego, budete zahvalni što vam se Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu alaikum i dao, znači, budete zahvalni toj blagodati koju vam je Allah dao i što vam je, što se uputio u iman in kuntum sadiqin ako ste iskreni ako ste iskreni i zato ćete vidjeti i kod nas čovjek koji nije znači evo i u ovome našem pokretu da kaže ako vidite da ljudi odustaju i ako ostavljaju ovaj put to znači da oni nikada i nisu određene stvari kako treba shvatili jer ne može ako u čovjeku srce uđe pravi iman Može čovjek, pored toga da dobije nekakav gaflet u datom momentu, da oslabi iman, pa da uradi ne do Allah i neko gre, djelo koje Allah zabranio, ali je on uvijek sada islama. On je uvijek znači, znači mu'min ili musliman koji se vraća i ne, ne prigovara na ovaj put. I danas imaš ljude koji prigovaraju na ovaj put. Jednostavno, znači oni su u jednom svom nezadovoljstvu i onda taj metil i drugima nude i ti ćeš vidjeti često da ljudi nama prigovaraju i kažu samo se vi vrate pa mi pitamo sveki dan stareva došao evo vratili smo se ovaj, odatle treba da se vrati ne ne ne ne, ne znaš ti od, odatle trebaš vratiti jel tako da je a gdje smo to ošli jel tako pa vidimo znači neke ljude koji jednostavno jedno određeno vrijeme budu kako treba i onda na kraju to ostavljaju i ne samo to, nego postanu znači teret i sebi i drugima. Mogu da razumijem u maratonu čovjek trči i ne može, vidi se, upatlo ga, ne može dalje i da kaže onaj koji je prvi stvarno je pripremao se za ovaj maraton. Stvarno, kad bi ja nakav bio, to bi stvarno bilo nešto lijepo. Jel tako? Ali on se isključi i boji se sam sa sobom da još ne crkne od, od te dihljevne koje ga upatla. Jel tako? Ovaj. I zavidi što nije oko onaj prvi sprema na taj maraton. Dok od nas vidiš nešto obrnuto. Hoće neko kao u crkvenom sistemu da drži monopol. Znači, ne smije, znači, nauka da ide ispred crkve. Evo, koja je crkva nešto kazala, to je, znači, to je domen, to je meblek, to je vrhunac koga se došlo, ne smije se dalje ići. To ti isto što kod nas nauče djeca do Elen Terekeife u Mektebu i ne smije reći, hođa, slušaj me dobro, ja imam volju naučim Kur'an, tebe me ovaj, goni me dalje. Ne, ne, ne, ti ako imaš volju, opet idemo od Rabijestira, jel tako, pa anna falak tannas ta kulhu Allah i tako dalje tebe izađaje kulja i uke ponavljaj veli da ne zaboraviš e, zato što jednostavno nekim ljudima nije on hoće da islam bude stvar koju će on kontrolisati i to je jedan vid prigovaranja i to je jedan vid onoga što znači u imanu se ne može staviti kad dođe čovjek i kaže ljudi halalite mi ja hoće se selani sama ja, odim, ja idem u džihad na Allahov put I da mi onda kažem, ja vidi budali, vidi ga kako ne razumije ovo, on ne traži još ništa od nas, sam se spremio. I onda se bori da pomogne tamo negdje braći, ni to ne možemo razumjeti. Čovjek kaže, ja idem da ubijam talibane, dođe još vez džuslama ispred tiga fino i kaže, to je, mi se moramo solidarisati sa NATO-om da bi ušli u NATO i tako dalje, ili ovaj ili onaj. I kao, to je sve u redu, a ovo je kao nenormalno, i ovo su neki ovo je vandalizam od neki, znači van zemaljci koji po zemlji, po zemlji hode. I zato svako vrijeme će, draga braćo, imati svoje beduine. Zašto mi pravimo ove medrese i ovakav vid da se civiliziram, da se naša srca smekšaju, da mi budemo zaista ono, znači, ova, onaj nur imanski koji će plijeniti iz tog zvolumata, iz ti, znači, nožina zuluma da ljudi izlaze, izlaze Allahom dozvolom na svjetlo. I zadnji ajet. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allah ja'lamu gajbe samavati wal ard Wallahu basirum bima ta'amalun A zaista Allah želešanuhu zna tajne nebesa i zemlje Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji sve vidi ono što vi radite. Znači, ovaj ajet, on nam pojašnjava sve, ono kao da nam odmotava sad traku od početka. Pa na brzinu. Znači, zaista Allah Đelešanu zna tajne nebesa i zemlje. Znači, Allah vidi ono što vi radite. Hoćete li praviti pogrešne korake? Hoćete li povišiti ton iza glasa, iza tona Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Hoćete li Muhameda sallallahu alejhi ve selleme poštovati kako mu dolikuje ili ćete mu nekakva imena kao beduini nadjevati? Hoćete li provjeravati riječi koje vam dolaze i vijesti koje vam dolaze? Hoćete li znači dolijevati vatru na gorivo, gorivo na vatru pa dijeliti muslimane Ili ćete biti muslimini, oni koji popravljaju i koji ujedinjavaju muslimane i gledaju da se vidi tačno ko je pogrešio da mu se ukaže na grešku. Hoćete li biti braća i raditi na nejedinstvenom safu? Hoćete li se vređati ružne nadimke jedne drugima i omaložavati se, govoriti? Hoćete li se špionirati i gibetiti? Hoćete li se hvalisati jedni na drugi? Znaš, mi smo ipak krajišnica, vi ste tamo neki narod drugog reda. Hoćete li vi sami sebe predsjedni, procjenivati, govoriti, slušaj, mi smo na sve spremni. Ko što jedan brat kaže, ja sam na sve spreman, kažemo, brat, fino je to, ali nemoj to govoriti. Nemoj to govoriti, moli Allaha da te ne iskuša, sam ništa ne možeš podnijeti. Jer pazi se, iskušat će te Allah, želešano, s nečim što se sam svojim jezikom govorio. Ovaj ajet nam govori da Allah Đelešanuhu vidi ono što mi radimo. Jesmo mi spremni za džihad na Allahom putu? A znači, džihad je kod nekih učenjaka jedno od sredstava Amr bil Ma'ruf wa Nehi Anil Munker. Što je sredstvo? Mi evo davetimo, davetimo i odjedno tamo naprije neko barikadu i kaže, e ne mere dalje. Ne mere, ne mere. E, Peride, Moaze, Edine, Fulane, hajte, meho, ite onaj, znači, punkt, ono znači trn koji imamo ono sve sponte učak da daje mogu proći. I mi guramo s jedne strane, oni ne daju. Mi guramo i braća kažu bismillah, tekfir Allahu ekber i provalimo. E sad je znači, znači kada se nešto stavi na put dave prepreke, onda ide u, znači, ide naša ova jača, znači elita koja to može da skloni. Pa je po tom, znači tumačenju džihad jedno od sredstava dave. Amr bil maruf, o nehi anil munker. Znači nije nama stalo samo da, jer Islam nije objavio džihad da ubijamo, da se u tome naslađivamo, kao što to rade drugi. Nego Allah što nam kaže, wa qatilu ladina yuqatilunakum. I vi se borite protiv oni koji se bore protiv vas. Qatilukum. Qatiluhum. Borite se protiv nije. Ovdje ima taj elit. Qatiluhum. Kažu mu festiri, ovaj elit, on znači, znači, pokušati izdeći sve znači pokušati, pokušati izbjeći onu naj, najtežu situaciju, a to je direktan sukob. može se prepati, pazite se, nećemo se ovaj igrati. O, sino rimska, ne budeš uradio tako i tako, postaću ti vojsko i ovo i ono, jer nekada je riječ oštrija o sablji. A na kraju, ako treba da je dijelo pokazati, onda mi idemo da potvrdimo ono što smo rekli da smo mu'mini u Allaha subhanahu wa ta'ala pa molim Allaha želdešanuhu na završetku ove tumačenja ove sure da svakome onome koje je počeo da je uči da je uči s punim kapacitetom i da uzme pouke da je zapamti Allaha radi na pamet koliko može više da je održava da živi po ovoj suri I e, draga moja braćo, ja bih volio da budemo od onih koji će zaista se okoristiti i od malo znanja. Ovo je malo što mi učimo, ali dajte da i ovaj seminar za lavu pomoć pokažemo ga znači, svojim dijelima u javnosti da je on djelovao na nas. Znači ovi segmenti ili ovi, ove, ove znači, ljepote koje su kazane u ovoj suri, kako bi se trebali ponašati da se to vidi na nama. ne budemo isti nakon ovoga seminara u nekim svojim gestovima, nego da budemo bolji. Znači da se znanje koje smo nakon zajednički nešto pročitali i govorili, da se ono odrazilo na nas. Molim Allah te bareke ta'ala da vas nagradi, pogotovo braća koja su od samog početka i on će imati, ako bude, punu nagradu, jer su, znači, od početka i ostaće do kraja, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne uskrati i on je od braća koja zbog svojih obaveza i potreba ovaj dolijeću kad mogu a evo druga nam se braća kuću sve to inša Allah hajat ovo je natjecanje pre pa se natječu oni koji vole sad se natječu a kuru kao bi hada ostavkila li ulekom bez toga feruhu innehu huma l-vafur rahim u akiru da'vana in alhamdulillahi rabbil alamin promijente braćo abdeste na brzinu ko treba a nakon toga inshallah Allah ćemo napraviti grupe i idemo u lijepi duži muslimanski susreti muslimanski susreti i hać bužim 2010 2011 kuna i bad Allahi i budite Allahovi robovi braćo الكويت يا بلادي قلوبنا تنادي يا خالق العباد احفظ لنا الكويت جئت يا بلادي يا غفقة فؤادي ما إنها تلاقت من أجلك الأيادي قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي